حدیث پنجم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سلم خداوند عظیم و شن 99 نام دارد یعنی یک کم صد نام دارد هر کس آنها را حفظ نماید به بهشت می رود در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتان اسلام را آگاه می کند که ای امتان اسلام ای مسلمانان آگاه باشید خداوند عظیم و شن 99 نام دارد یک تا کم صد نام دارد هر کس این 99 نام را حفظ بکند آن بنده داخل جنت خواهد شد برادران عزیز و مهربان ببینید جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش برای ما و شما خبر می دهد که اللهی رزق دهنده اللهی خلق کننده اللهی یک و یگانه 99 نام دارد پس برادر عزیز ای مسلمان محترم آیا تو این 99 نام الله را میدونی، آیا تو این 99 نام خداوند یکه را حفظ کرده ای؟ پس برادران عزیز و مهربان عمل بکنید با سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و آن 99 نام های زیبای الله زلجلال را حفظ بکنید این حدیث از کتاب صحیح بخاری